Aquí comença Onda Libre. say goodbye. a tots, molt bon dia a totes. Comencem una setmana més. Onda Libre, quan ja són dos quarts passades d'una del diumenge, dia 21. Bon dia. Bon dia. Bueno, a vegades eh, passen coses d'aquestes, que s'ajunta tot... Eh, s'ajunta tot al matí i ens ha sigut impossible arribar puntuals, però bueno, ja estem aquí amb molt material nou sobre el moviment obrer, avançant amb el temps, eh, i bueno, estem parlant sobre la restauració. Sí, potser abans de tot explicar el que va passar amb la repetició de la setmana passada. Malauradament eh, ens vam adonar bastant tard, quan ja portàvem quasi bé una hora llarga de, de programa, que l'ordinador d'aquí d'estudi ens havia deixat sense gravar els 3 minuts de programa, per tant, s'havia perdut tota una part, així que la repetició va quedar una mica com eh, descompensada, tallada, sí. Seria, seria la paraula. Sí, qualsevol avui... diria que ens ha ah. tirat un mal de ojo, no? <laughs> Entre l'altre dia i avui, però bueno. Bueno. Ratxes, sí, ratxes, ratxes, no? Són, són, vida. són ratxes de També la vida. va haver ratxes al moviment obrer. Exacte. No? I ara estem parlant d'una ratxa també bastant dolenta al moviment obrer, tot el tema de restauració, no? Uh mhm. -huh. Sí, um, bé, bueno, Bueno, Clar, ens Ens atarem un, un moment ara en què precisament comença com a sortir no? d'aquell... Aquella espurna. D'aquell letargo llarg que, que podia ser des de, des de la caiguda de la Segona República al 74 fins a voltants de, dels 80, no? Hi ha, un, hi, ha un, hi ha una dècada ja una mica perduda que, bueno, vam parlar del tema del republicanisme eh, d'arrel catalanista que és una mica el que significava en aquell període, però bueno, suposo que a partir dels 80 és quan comença, no? Sí, és un, bueno, és un canvi on moltes organitzacions desapareixen i unes de noves prenen protagonisme. Doncs això és el que parlarem d'avui, eh? La, la companya en parlarà més del tema de moviment obrer i jo eh, parlaré més sobre el paper de la burgesia, de la burgesia a Catalunya, um, perquè és el moment, el període aquest del, del 74, 76 fins, a, fins al 1898, 1901, el moment en què es fa la implantació del capitalisme a Catalunya i el naixement de la moderna burgesia, amb tot el que això implica d'anàlisi historiogràfica. With Bé, doncs ens, us convidem a que ens acompanyeu en aquesta nova sessió d'Onda Libre fins a les dues de la tarda. Benvinguts i benvingudes. Música Bé, el motiu pel que eh, avui podem dedicar-li una, una part a parlar sobre, sobre la burgesia catalana en un programa al qual es diu que és sobre moviment obrer eh, és pel fet del propi paper que compleix en la història la burgesia respecte a aquest propi moviment obrer. Uh, quan diem això ens estem referint a un paper que va ser assenyalat pel propi Marx en les seves anàlisis eh, sobre història materialista, assenyalat en, el, en una de les seves obres capdals, el Manifest Comunista, al propi paper revolucionari de la burgesia respecte al que havia sigut la classe aristocràtica feudal anterior pel que suposava de renovació o revolució eh, ideològica amb el pensament liberal, amb el nou pensament liberal a l'entorn de l'Estat, separació de poders, democràcia, sufragi... Bé, totes aquestes, diguem així, fites que feien que fossin de progrés respecte al que havia estat l'anterior sistema de castes feudal són atribuïbles al naixement de la burgesia com a nova classe moderna. Música Eh, llavors Marx deia que no podia haver eh, revolució social, com si diguéssim, sense revolució burgesa, o, o no? Sí, dins d'una dins d'una concepció poder de vegades massa lineal de la, de la història, que no era la que va fer Marx, eh? Ell fins i tot establia doncs, um, combinacions dins d'un propi dins de la pròpia formació socioeconòmica doncs establia diverses etapes, diverses èpoques esclavisme, feudalisme, capitalisme i, per últim terme, socialisme. Aquesta és l'altra vessant de, de per què necessitem parlar de burgesia, perquè és la que neix i la seva base material que la, que la fa aparèixer com a nova classe social és el desenvolupament de, de les forces productives que és conegut com a revolució industrial. Però, tot i així, la burgesia ja la podríem haver detectat eh, en plena edat mitjana, amb, amb aquella protoburgesia o primera burgesia més comercial, i que, en definitiva, el que es tractarà és d'aquesta petita minoria social que no és d'origen nobiliari i que a partir dels seus negocis i després de les seves inversions en, la, en els nous mitjans de producció, la maquinària, comença a concentrar eh, capital i persones en un mateix joc perquè produeixin coses manufacturades explicat molt, molt, molt senzillament. És aquesta nova classe social que es basa en el poder que no té ja sobre les persones per un títol nobiliari, sinó perquè les ha desposseït de qualsevol bé, és a dir, les ha, les ha tret de la terra i les ha passat a la fàbrica i les ha deixat que l'únic que tenen per sobreviure és la seva força de treball pagada per ell. És a dir, han establert uns nous lligams de dependència i d'explotació. Per tant, al costat de la classe burgesa, com a nova classe social moderna de l'època capitalista, apareix la seva classe antagònica, que és el moviment obrer. Per tant, entendre una és poder explicar i entendre una altra. Mm -hmm. Per això, encara que sembli contradictori, hem de veure l'aspecte positiu de la burgesia. Um, és aquesta nova classe social, pujant, uh, dinàmica, eh, uh, en certs casos, almenys a, a, a principis, diguem així, de quan estan conformant una alternativa social al que havia sigut el model polític i econòmic del feudalisme, és una classe dinàmica, és una classe emprenedora, a la qual se li ha d'atribuir el desenvolupament no només eh, en els aspectes socials, polítics i filosòfics des, de, des del que coneixem com a il·lustració, sinó fins i tot des del punt de vista material. És en l'època capitalista en la que apareix la moderna química, en la que apareix, apareixen els moderns mitjans de transport, ferrocarril, tot el desenvolupament del tràfic marítim, eh, diguem, els intercanvis a nivell internacional, el desenvolupament a la maquinària, etc etc, a ser... Bé, són tota una sèrie de, de consecucions també en l'aspecte material que assenyalen, com si diguéssim, l'època mítica o daurada d'aquesta burgesia respecte al benestar general. Evidentment, després tindran unes altres tendències, sobretot basades en, en aquesta búsqueda, en aquesta recerca per sobre del benestar de les persones del guany, que la convertiran el que en, en diguem així en la seva antítesis la seva caricatura en negatiu del que havien sigut doncs, fa uns 100 o 200 anys. O sigui que pa passen de, de ser persones humanistes i de ciències i de lletres, tot això, a, al clàssic capitalista, no? Com sombrero de copa. Això en, la, en el que fa en la vessant més ideològica, però fins i tot en la vessant material comencen arriscant, però ara mateix la majoria d'ells són simples especuladors i acaparadors sense cap afany d'arriscar-se en res. Mhm. I bé, doncs eh, depredació de la natura, bé, tota l'insostenibilitat en el creixement, tots aquests inputs en negatiu que se li poden fer actualment al capitalisme com a moda de producció que ja està mostrant des de fa molt de temps eh, que és un model esgotat, un model de producció i reproducció de la vida humana en aquest planeta esgotat. Però bé, això ja seria parlar de, de quines alternatives eh, pensem o defensem o podem discutir, però ara mateix el que anem a fer és a parlar sobre la consolidació de l'alta burgesia o l'aparició de la burgesia com a classe moderna a Catalunya en el període 1874-1901. Bé, eh, quan hem donat tot, a, tot aquest període de 1874 a 1901, eh, evidentment no el podrem donar tot avui, <laughs> com, com podeu bé entendre, perquè ja va camí de la, de la una del migdia i ens restarà poquet de programa. Simplement doncs, eh, començarem a apuntar el que nosaltres creiem com a primera necessitat per significar eh, com a classe social eh, en lo polític i en lo ideològic a, eh, a aquesta burgesia catalana, que és analitzar la plataforma econòmica que va sustentar tota la seva, diguem així, arrelament i expansió social. Normalment, eh, eh, s'intenta conèixer a la burgesia, o almenys és el que transcendeix a la gent, per les seves festes, pels seus casaments, eh, per les figures brillants o no que puguin donar en la música, en la literatura, en la ciència mateixa, és a dir, molts fills de burgesos doncs, acaben desenvolupant aquests camps socials, però evidentment tot això... No és tan eh, maco, no? Tota... Mm, no és tan maco. És a dir, tota, tota aquesta capacitat d'incidència social, podríem dir, té un origen econòmic, se sustenta en un, en un últim terme en l'explotació econòmica d'altres persones. Llavors, eh, anem a analitzar quin, quin és, el, quin és la, aquesta plataforma econòmica, l'analitzar-ho eh, per conèixer com comença el desenvolupament capitalista i després passaríem a, a entendre políticament com es va reflectir això. Podríem començar dient que els primers anys de la restauració borbònica, després de la Primera República, van quedar definits a Catalunya per una onada de prosperitat i de bons negocis característica de tota una dècada que, abarca, que basta des del 1876 fins al 1886, període que és conegut amb el sobrenom de la febre d'or. Um, aquesta etapa de, de creixement econòmic eh, és tallada de socarrel amb una contracció econòmica que arriba al seu punt, culmina, punt culminant al 1898, evidentment per la pèrdua colonial que tants bons negocis havia proporcionat aquesta burgesia. Per altra part, eh, i en línies generals, eh, després d'aquesta aturada en els negocis que representa la pèrdua colonial del 98, comença un altre, o es pot començar a dibuixar un altre, un altre cicle expansiu de bons negocis per a aquestes 200 famílies burgeses que comença el 1893 i que es mantindran aquesta línia de recuperació fins a l'any 1913, en el qual es podria dir que s'inicia un nou cicle polític lligat a aquesta nova bonança econòmica. Per tant, anem a fer aquesta anàlisi del panorama, del panorama econòmic del període per conèixer també després la mentalitat l'expressió política d'aquesta burgesia a partir d'aquests dos cicles, 1876-1886 i del 1898-93 fins al 1913. Evidentment, ja ho hem dit, ens quedarem amb la primera. Per tant, comencem el que podria ser quasi un programa d'economia, de, de, però d'economia històrica. Comencem per l'activitat industrial metal·lúrgica. Imagineu-vos com escoltar Ràdio Intereconomia, però al 1880, no? <laughs> Seria així. Més o menys. Bé, l'activitat industrial metal·lúrgica és considerada com una activitat eh, plenament o purament capitalista, per la, per la inversió i la concentració de tècnica i capital i treballadors que, que requereix aquesta producció metal·lúrgica es considera la gran indústria, Eh, l'expressió material d'unes relacions de producció capitalistes eh, plenes, madures. Per tant, aquells països que han assolit una producció metal·lúrgica forta, tipus Alemanya, el que podria ser Anglaterra primer, es consideren que són països capitalistes desenvolupats. En el cas de Catalunya, eh, la producció, la situació metal·lúrgica catalana a partir del 1866 i en endavant és extremadament precària eh, té una parcial recuperació uh, en el període aquest que havíem dit a partir del, del 68, 69 fins al 86, on fruit d'aquesta onada de prosperitat eh, econòmica, um, la maquinista, que és la, la fàbrica de producció metal·lúrgica més important de, de països catalans, que és on um, hi ha ara el centre comercial. Que és on no? hi ha un centre comercial. Explica molt el canvi de, de mentalitat que té la burgesia actual, això. De fases del capitalisme, no? És a dir, una burgesia en el seu moment que produïa coses, ara l'únic que fa és... Vendre coses. Vendre coses, exacte. Molt ben definit, per ser. Mm. doncs això, la maquinista, en aquesta en aquest moment de recuperació econòmica, a més de les seves activitats normals en ferrocarrils i navegació, va produir per als transports espanyols de l'estat espanyol les primeres locomotores íntegrament fabricades a l'estat espanyol amb matèries primeres també produïdes i extraïdes, estregudes d'aquí. Uh, va produir aquestes primeres locomotores del 1882 al 1800 86. Dir només que el ferrocarril es considerava en aquella època doncs, el, el negoci que més plusvàlua es donava. Una mica com el que va ser en el seu moment l'esclat de la bombolla.com, no? de les noves tecnologies o la construcció actualment. Doncs allò que no es movien els grans negocis capitalistes de l'època eren els ferrocarrils. Però devia caler, caldre molta inversió no? per fer un ferrocarril, al contrari d'ara amb els .com i tot això. Sí. Eh, Ara són com... Eh, tots aquests booms són molt més buits per dintre, com si diguéssim, no? Dic eh, jo. El que busquen que és una cosa que havíem dit al principi, el que busquen són fer cicles curts econòmics on el benefici es reculli immediatament. Uh mhm. -huh. No és una... No és una... Mm, Inversió a llarg plaç. Exacte, com podies els ferrocarrils, que tu tenies que tenir un capital allà immobilitzat durant molt de temps perquè et donés, et donés fruits. No? Uh, això també explica el fet de, de la penetració de capital forani, la necessitat de buscar capitals en, en l'exterior i com Anglaterra i França, sobretot, eh, seran els que més invertiran en aquests sectors i bueno, és l'origen d'alguna manera de la debilitat estructural del capitalisme a l'estat espanyol i a països catalans també per aquestes dependències forànies en aquest cicle de primer capitalisme lligat a l'acer i a la producció industrial, no? Mm uh -hmm. -huh. Però sí, és el que tu dius, vull dir, per, per fer ferrocarrils en aquella època, eh, però és on donava també moltíssim benefici. Bé, tenies el tèxtil, per una banda, però per l'altra, en aquest eren com els grans negocis de la gran burgesia, eh? no, no, no, era, no estava a l'abast de les petites tendes, això, clar. No. Evidentment també necessitava una política d'intervenció de l'Estat per eh, fiscal, administrativa, per permetre aquesta entrada de capital de fora, que no, no va rebre no va rebre aquesta, aquesta ajuda estatal eh, aquí la burgesia catalana, precisament perquè a l'Estat no li interessava tenir una burgesia forta que pogués començar a posar en entredir tota l'arquitectura de l'Estat de restauració borbònica, aquell que havíem vist, que en últim terme servia, servia interessos de la burgesia més eh, monopolista, exportadora, únicament que li interessava comerciar, i dels terratinents agrícoles, que els interessava més tenir monocultius que no interessar-se en això dels ferrocarrils i la química, i tot això els hi quedava molt lluny, no? I per això la burgesia es va fer catalanista, també, per aquest, aquesta falta de recolzament econòmic. Exacte. És a dir, eh, però també s'hi lligava el fet de que precisament l'estat espanyol era un mercat molt fàcil és a dir, no requeria molta inversió i donava uns rèdits molt, molt importants, molt en primer terme. Però sí, diguem que una part de la desafecció eh, estatal d'una part de la burgesia catalana es devia a totes les traves que posava l'Estat perquè ells poguessin desenvolupar-se, no? per tenir una, una base econòmica prou potent. Mm -hmm. Doncs havíem parlat d'aquesta primera, primera onada econòmica eh, pròspera del 76 al 86 que permet que la maquinista faci aquests primers ferrocarrils, però podríem parlar d'altres empreses metal·lúrgiques, com Material para Ferrocarriles i construccions del 1881, fundada el 1881 a Barcelona, o l'Arsenal Civil al 1887, que marcarien una mica la pauta seguir en el període posterior, donat el seu caràcter més modern. La llei proteccionista eh, d'aranzels del 1891 permeté el manteniment, almenys el manteniment d'aquesta activitat metal·lúrgica, amb tot i l'existència d'aquesta crisi cíclica a partir del 86 fins al 96. Eh, val la pena, doncs, de, de, de una mica explicar què va suposar eh, aquesta, diguem així, aquesta aquesta protecció, aquesta aranzel proteccionista del, mil, del 1891. Que va ser Cànova, suposo, qui ho va fer, no? No, va ser un tal Figuerola. Ah, no dic del bipartidisme, devien ser els els que no eren liberals, no? Que va fer això o no? Devien ser més els progressistes, l'en deia, sí? no? els moderats, alguna cosa, alguna cosa així. És, bueno, el, pret, el plet entre lliurecanvistes i proteccionistes durarà fins a ben entrat segle, segle XX, bueno, principis del segle XX, on, on uns defensaran una cosa i uns altres i ja, bueno, ja, ja ho explicarem en el seu moment. Vicenç Vives, que és un historiador doncs, eh, bastant potent de lo que és la, la història de, de Catalunya, parlava de que sobretot la metal·lúrgia catalana era considerable en, en, en indústria geugera, no arribant a poder fer indústria passada, indústria passada vol dir fer mitjans de producció per fer altres mitjans de producció, Los és altos a dir, hornos, els alts no? forns i tot plegat, perquè es veia molt afectada per la manca de primeres matèries. És a dir, Catalunya, o països catalans en general, s'ha vist eh, mancat doncs, això, de primeres matèries que permetessin un enlairament industrial fort i continuat, com podia ser el d'Anglaterra. Carbó, precisament... Bueno, Franco ho va intentar, Petroli, no? en el seu moment, tot plegat, no? Franco ho va intentar en el seu moment, sí, eh, I el carbó era... Però el carbó no, era, no, no, no té la capacitat calorífica o la qualitat calorífica que pot tenir-ne els d'altres indrets. No. Eh, el d'Astúries, sobretot, o el d'Euskal Herria, doncs, no... Vull dir, desprèn més energia, o sigui, costa més energia posar-lo a calentar que no la que proporciona aquest, aquest carbó. No. Això explica també per què el desenvolupament de la indústria elèctrica és més potent que no tota la lligada al gas o al carbó a, a Catalunya tot allò de les, de les colònies fabrils que aprofitaven els salts dels rius. Uh mhm. -huh. És a dir, era la, la matèria prima, l'energia primera que sí que podia ser utilitzada en més abundància. Bé, podríem dir que en general, respecte a lo que és la indústria metal·lúrgica, en iniciar-se al segle XX, eh, es pot comprovar com fàcilment les activitats metal·lúrgiques doncs, ocupaven un lloc doncs bastant reduït el que era el conjunt industrial de Catalunya. El 1900 encara no s'havia construït cap al forn a Catalunya i fins en el camp de l'experimentació i tot, les, les proves per fabricar acer havien estat en general doncs, adverses, no s'havia no pogut arribar a fabricar acer català. La metal·lúrgia catalana del període que estudiem doncs, estava ja ho hem dit, eh, en situació relativament precària i depenia molt directament doncs, d'aquestes doncs, primeres matèries del carbó, sobretot d'Astúries i del ferro d'Euskal de, de Herria. Bé, Uh, això, a més, s'hi hauria d'ajuntar doncs, una incapacitat, incapacitat de la indústria metal·lúrgica catalana deguda a, cas, a causes alienes, com podrien ser aquesta falta d'interès de l'estat espanyol en, en promocionar-ho i la falta de, de, de capital forani que invertís, que invertís en això. Música Així que on es feien realment els negocis la, aquesta burgesia catalana? Doncs a la indústria tèxtil. Aquí sí és realment... Fins i tot és com el tret eh, més característic, juntament amb l'aiguardent i el suro, de lo que podrien ser les activitats econòmiques de la, de la burgesia catalana, el tèxtil. I encara segueix una mica fins ara, no?, les poques indústries que queden per aquí. Uh mhm. -huh. o no? Estan, estan lligades al tèxtil, sí, Sabadell, Igualada, Terrassa, encara... El Maresme també hi ha fàbriques Maresme. Aquestes conserva una mica aquesta, aquesta tradició. Sí. Suposo que ha caigut molt amb eh, altres mercats, vull dir que no, pot, no és competitiu, no?, moltes coses, però bueno, encara sí, deu per... tenir un ninxo de... De mercat. Un de mercat, això. Sí. Clar, tenim que entendre que amb aquest desenvolupament del capitalisme que havíem dit, en el qual el món es converteix en un únic mercat, i després de l'esfondrament dels sistemes comunistes encara més, doncs, eh, aquesta interpenetració, interrelació de la llei del valor que se li diu, que vol dir que mm, eh, els capitals es concentren on més beneficis poden tenir i, per tant, on més poden explotar la mà d'obra, fa que, en certa manera, doncs, eh, les realitats econòmiques o el, els pols econòmics s'hagin redistribuït pel món. Eh? No, no, hi ha, no hi ha dos o tres centres industrials, com podria ser en el seu moment, com era aquell Reus, París, Londres, no? Tres eixos així molt clars que, que podien parlar de, de concentració industrial. Ara ja tenim que parlar d'eixos regionals a tota Llatinoamèrica, a Àsia, a parts d'Europa, bé, s'ha redistribuït en certa manera. Jo crec que el gran oblidat del capitalisme a nivell mundial eh, podríem situar-ho en Àfrica, en el continent africà. Mm. La resta de, de, de zones estan com bastant interconnectades, no? I, bueno, clar, eh, el que tu, la, la samarreta que produeixis aquí podrà ser tranquil·lament també produïda en un arrabal de Bangladesh. Sí, <laughs> amb la qual cosa has perdut bastant de mercat, clar. clar. I sobre això del lliurecanvisme i el proteccionisme, vaig llegir una, un exemple que era bastant clar, per exemple, a València, que deia que en el, quan havia proteccionisme, és a dir, que posaven impostos molt forts a tots els productes que venien de fora, pues València produïda seda, eh, bueno, i altres productes així més manufacturats, no? I era més divers al mercat. Quan eh, es fa el lliure canvisme, o sigui que productes que són més econòmics a fora eh, poden entrar fàcilment, doncs València passa només a, a exportar taronges, mm. saps? Per exemple, no? Sí, a més és molt curiós tot el, tot el plet aquest que se li diu sobre lliurecanvisme o proteccionisme, perquè ara sembla que tota la burgesia és lliurecanvista, és a dir, està a favor de que no hi hagin restriccions en els intercanvis, però la burgesia en aquesta època era, la, la burgesia catalana, era fermament proteccionista. Mm -hmm. és a dir, no, no estava a favor del lliure Per tant, les ideologies canvien en favor dels interessos de les classes dominants. Això és una, això és una realitat que el propi Marx assumia en, el, en la frase aquella de que la ideologia dominant de tota època correspon a la de la classe dominant. Bé, com anàvem dient, eh, la indústria tèxtil podria ser el, el sector on més tradicionalment va fer negocis aquesta burgesia catalana, sobretot en aquests anys de febre d'or del 76 al 86 eh, es van fer fabulosos negocis directament relacionats amb l'activitat amb l'activitat eh, tèxtil. tèxtil, però evidentment també d'industrialització i d'afluència de capitals estrangers. Una mostra d'aquesta eufòria econòmica que es viuen en aquests anys és que el 79, la, les dades que ho pot oferir un, un cens de l'època, un cens econòmic, es diu Contribució Industrial i de Comercio, doncs deia que les empreses catalanes generes eren 883, seguides per València, amb 868 empreses, i seguides bastant de lluny per altres de l'estat espanyol, com podrien ser Burgos, amb 330, 30, o Salamanca, amb 205, i Saragossa, amb 152. És a dir, la distància era, era abassegadora, realment, cap a, cap a lo que era el teixit industrial eh, català. Bé, la causa d'aquesta florida econòmica de la, de la capacitat industrial catalana l'hauríem de situar, sens dubte, en una llei promulgada el 1882 de relacions comercials referent a l'exportació a les colònies antillanes de teixits eh, amb excepció de drets duaners i l'arancel proteccionista del 1891. Breu aclaració, què vol dir això? El 1882 es permet eh, un lliure canvi amb les colònies que s'ha aprofitat per aquesta més gran capacitat de producció eh, de la indústria catalana per començar tot un procés d'exportació cap a Cuba i Filipines. Moltes de les fortunes de l'època que encara ara perduren, eh, dels grans noms de la burguesia catalana, van fer es van fer d'or, van fer el seu nom i el seu poder en aquesta època gràcies al comerç amb, amb, les, amb les colònies no? de, de la metròpoli. Uh mhm. -huh. I l'altra doncs, seria aquesta llei proteccionista del 1891, és a dir, quan eh, tu propicies només un únic canal d'intercanvi, i el protegeixes de, de, que, de que no pugui tenir competidors, doncs, evidentment, si tu només ets l'únic que vesteix, per exemple, de sabó la illa de Cuba, doncs evidentment fa, facis, encara que no sàpigues molt de sabó et faràs d'or això, està, <laughs> això està bastant clar no? clar. Durant... monopolitzaven eh, els mercats no? com si diguéssim exacte, van aconseguir de l'Estat doncs, que, que, els que els hi proporcionés aquest monopoli no? de la producció i distribució de tèxtil i de productes químics cap a, cap a les colònies així qualsevol durant aquests 20 anys d'expansió doncs, acabarà de rodonir-se el perfil del que coneixem com a estructura tècnica i la localització geogràfica de la indústria tèxtil catalana que defineix defineix perdó, el seu mapa de relacions i especialitzacions. Sobretot s'especialitza en, el, en el cotó més que en la llana. Una, unes dades que poden exemplificar aquesta, aquest desenvolupament de l'estructura tècnica i de, i de la pròpia indústria tèxtil és el fet que comptava en, en dates del 1890 amb uns 40.000 obrers uns, eh, només concentrats en, en el que era la, la indústria tèxtil i que el total de fusos eh, per llana cardada a Catalunya era de 129.500, concentrant-se 65.000 d'aquests a Sabadell i 35.000 d'aquests a Terrassa. I el que fa a eh, fusos per llana pentinada a Catalunya era de 119.000 fusos, concentrant-se a Sabadell 46.000 i a Terrassa 43.000. Aquestes, eh, bé, ja veiem que aquestes dues, aquestes dues poblacions són les que concentren sobretot aquesta activitat eh, tèxtil. I són aquestes fàbriques que, que tenim tots a la ment com amb talers i tot això, no? Suposo que ja funciona en energia elèctrica. Sí, sí, sí, o sigui, les, les, les naus aquestes, aquesta imatge clàssica de l'obrer, sí. uh, obreres també, moltes, sí, eh? obreres, nens. Obreres, obreres, nens i nenes treballant en els fusos del, dels talars mecanitzats, mm. és, és d'aquesta època. Mm. Val? per, ja ho hem dit, tot el negoci el, on es concentrava la majoria de capital i, i les famílies burgeses invertien eren aquest negoci de la, de la tela, del teixit, vaja. Aquestes dues ciutats, Sabadell i Terrassa, doncs s'explica perquè totes dues doncs, van entrar com en una mena de competició eh, per, pel mateix mercat per intentar afavorir-se d'aquestes lleis proteccionistes i arancelàries. Eh, també això va, va ser acompanyat, aquest proteccionisme llaner, per, eh, per una política d'expansió ultramarina que queda demostrada per la Fundació el 1901 d'una filial del Banc de Sabadell a, a Buenos Aires. Banc de Sabadell, que evidentment avui de dia encara, <laughs> encara continua concentrant aquests capitals fruit d'aquella fruit explotació industrial del tèxtil del segle, del segle XIX. Bé, després podríem assenyalar unes altres activitats industrials, però a mi em sembla que podríem fer una, una pauseta musical i recordar als oients on estem, no? Estem mm -hmm. escoltant Onda Libre... El 91.4 de l'FM, eh, a Ràdio Contrabanda... Eh, tenim un telèfon, 93 317 7366, eh, on podeu trucar en directe. Eh, també podeu escoltar-nos per internet, www.contrabanda.org, no m'equivoco, no? No. I el nostre blog? www.espaialliberat.wordpress.com eh, També el podeu escoltar a la plana web de la ràdio que ja hem donat, el podcast, i consultar doncs, eh, programes antics on podeu seguir aquesta història del moviment obrer català. doncs, de les altres activitats industrials de la burgesia catalana, n'havíem dit les dues, les dues principals. La primera per la seva significació en el que és el mode de producció capitalista, com és la indústria metal·lúrgica, i l'altra com a activitat fonamental per la burgesia catalana, que és la indústria tèxtil. Però doncs ho hem dit, és el moment d'esclat, és el moment de màxima hegemonia econòmica, política i social de la burgesia i això vol dir que desenvolupen també altres rames, de, altres branques perdó, de, de, la, de la producció, etc etc. Avui estem digl... Avui, Avui estem diglòssics. Diglòssics, no diu? total, és horrible. Diglòssia. Ni Nicòsia? Nicòsia. <laughs> No programa. Diglòsia, Nicòsia. Total, um, un, un, una salutació als companys de Nicòsia. Això exacte. que no, no, una salutació als companys de Nicosia. És que Gran vingut programa al cap, de Contrabanda FM. M'ha vingut al cap simplement perquè com l'escoltem, doncs eh, uh, ens hem tingut un creuament. Una diglòsia. Una diglòsia. <laughs> Total, eh, aquestes altres activitats econòmiques, doncs, podrien tenir a veure amb la química, amb uns eh, progressos inicials de la indústria química que culminen amb les primeres mostres d'adobs minerals fabricats a Catalunya i presentades al 1871 a l'exposició general de les quatre províncies catalanes, això segurament promogut per l'estat <laughs> espanyol. Eh, el primer lloc, evidentment, de les lloc em refereixo per, per nivell de producció i importància comercial eh, de les activitats químiques el va ocupar, sens dubte, la fabricació de sabó dur amb, dur amb destinació a Cuba a Black, D'altres indústries químiques, entre les quals podíem destacar les de superfosfats, i figurava com a cap davantera la Casa Cros de Badalona. Això sí, la indústria química es trobava localitzada fonamentalment a Barcelona i poblacions properes a causa de l'existència del port de Barcelona convertit en principal factor d'importació-exportació de tot l'estat espanyol. En iniciar-se el segle XX, aquesta indústria, sumades totes les seves especialitats, feia una inversió de 17 milions de pessetes i donava treball a més de 4.000 obrers i obreres. Al mateix temps, un altre sector industrial que ja hem apuntat abans per lligat a tot el tema d'energies i matèries primeres era la indústria elèctrica, que ben aviat adquiriria una gran expansió deguda principalment a, a un factor directament relacionat amb el que havíem vist com a fracàs metal·lúrgic, i és la falta de carbó. Al 1873, els empresaris Xifra i Dalmau instal·laven una màquina Gramma, és una, és una màquina de dinamos, Eh, de dinamos elèctriques a Barcelona, tres anys després d'ésser inventada aquesta màquina gramma de condensació d'energia elèctrica. Aquesta màquina era moguda per quatre motors de gas i va ésser la primera central elèctrica de Catalunya i de l'estat espanyol, en 1873, a Barcelona. A partir d'aquest moment, l'activitat elèctrica es desenvolupa de forma fabulosa, en un procés que l'historiador Vicenç Vives ha resumit en unes quatre línies i diu així. En pocs anys, les empreses avançades van adoptar el nou sistema d'il·luminació per arc voltaic. En 1882, aquest sistema d'il·luminació s'utilitzava ja en alguns carrers de Barcelona. El 1885, Girona inaugurava la, il·lum la il·luminació pública per incandescència, alimentada per corrent altern. Uh, l'interruptor que coneixem ara clàssic. Mm -hmm. Tornem a lo que diu el Vicenç Vives. És en una de les primeres ciutats que la va adoptar. Per aquell mateix temps es realitzaren les proves de la transmissió de força a distància i es va instal·lar la primera central hidroelèctrica, la de la fàbrica Sadó a les ribes del Llobregat. Per últim dia, a l'entorn de tot això del desenvolupament de la força elèctrica, que a partir del 1801 és la data en què comencen a funcionar els primers trens i tramvies de tracció elèctrica a Barcelona. Uh, malauradament pel senyor Gaudí. <laughs> molt bo el xiste, pobre Gaudí. Sí. va, el va atropellar un tramvia. Elèctric. Un home molt religiós, eh? Vegetarià i tot. Sí. Vivia amb una beata. Vivia amb qui? Amb una, <laughs> amb una beata. Coses, excentricitats de la burgesia, no? Sí. Un altre lloc destacat de les <laughs> activitats industrials... Era Sumusa. Sumusa, la beata. En sèrio? <laughs> No, no sé. És nom de gata. <laughs> la gata beata. Una musa devia semblar un drac. Una musa de iogurt, d'aquestes de fresa. Sí, de dona. Musa de fresa. <laughs> Bueno, no descarrilem, que anava molt bé. tramvia via elèctric. Sí, que anava molt bé. Bé, per últim, eh, dins d'aquestes altres activitats industrials tenim en un lloc destacat eh, l'ocupat per la indústria del suro, que podríem dir que el 1900 assoleix eh, la seva màxima activitat econòmica amb un rècord d'exportació tapera, eh, <laughs> de, de taps de suro, de 3.000... Ja no fem la broma, no, no fem ja. la broma, que és molt fàcil. A veure, i quina era la broma? No, no, no. Vale. Endavant. Total, que aquest rècord d'exportació tapera del 1900 eh, és del, arriba a 3.338 milions de taps. déu Podríem dir que és l'altra indústria típicament catalana, la indústria del tap. Música Per això som... Quan diem tapes no és nada de tapes, eh? Sí, no. sí. I bueno, ja som coneguts internacionalment, Catalunya, per ser la indústria del tap, no? <laughs> això és el que posa totes les guies d'aquestes de Barcelona. Sí, en sèrio, el suro. Visit Barcelona. Visit de suro. És el que els diuen al bus turístic <laughs> aquest. El país dels taps. El país dels taps. Bé, si hem dit que l'expansió eh, industrial i econòmica eh, de la burgesia catalana d'aquesta època eh, es basava tant en motius de lleis, aranzels o, o lligat al tema de les matèries primeres, clar, eh, i també dèiem que la burgesia en aquest primer moment desferma, com si diguéssim, la riquesa social o la capacitat de riquesa social que estava enterrada o sotregada per lo que havien sigut les antigues relacions de producció feudals, doncs hem de veure quin, en quin altre aspecte necessari per altra banda, per al, per al desenvolupament capitalista, també la burgesia va complir el paper històric progressiu que ja hem dit que li va reconèixer fins i tot el propi Marx. I aquest aspecte és el desenvolupament del comerç i dels transports en general. De manera especial, doncs eh, podem veure que aquesta evolució dels transports significaren unes peces fonamentals de l'expansió dels mercats catalans, sobretot pel que fa a ferrocarrils i marina. Aquesta contribució en l'expansió econòmica de, de Catalunya, juntament amb el proteccionisme oficial, van ser els factors decisius en la introducció i l'orientació del comerç català cap a l'interior de la península de l'estat espanyol. Pel que fa a la navegació, podríem dir que la marina mercant catalana mm, ja no era aquella dels consulats de mar del segle XIV, ni tampoc la del segle XVIII, eh, i bàsicament per, eh, per diversos fets eh, que tenen doncs, a veure des de les matèries primeres fins a les desfetes militars com la de Trafalgar, la batalla de Trafalgar al, al, al, al 1800... Eh, Ah, 1812, 14, em sembla que és la batalla de Trafalgar, quin horror. 1810, bueno, és per aquí, és Napoleó, tot allò. Bueno, total, bueno, sí. que va ser una pedazo de batalla que es van carregar un munt de vaixells. Que no és moda prendre dates a l'escola. No. No, no podem dir-ho. Bé, diguem que hi ha una decadència, una decadència essencial en, en el que és la Marina de Vela i en les seves drassanes. però... Um, per dos fets. El primer és la competència de la navegació a vapor i també per eh, el desenvolupament de, i consolidació del negoci marítim modern. És a dir, qui es pensi només que és agafar una mercaderia, posar-la en un vaixell i enviar-la a un altre lloc per ser venuda, doncs ha de tenir en compte eh, tot el dret marítim que hi ve lligat en això, eh, competencial, de banderes, pagament d'arancels a uns i uns altres, tot el tema de, mm, dels sistemes bancaris lligats a això, privilegis de bandera, tots els sistemes bancaris lligats a això, el tema de si portes mercaderies peribles, quin tipus de seguros has de, has de concretar, els, eh, el que són els mediadors, etc etc. Bueno, tota una cosa que fa que ara mateix, per exemple, un dels motius de l'encariment del petroli sigui que en el propi trajecte, en els eh, bucs cisterna d'aquest petroli, pugui variar el preu mentre el petroli encara està en el mar. És a dir, els, els eh, vaixells cotitzen en borsa. Clar, arribar, arribar un, a un grau de complexitat com aquest doncs havia de suposar tot un canvi de mentalitat que en el, aquell moment tots els burgesos lligats a tota aquella burgesia lligada a, al món marítim i al món comercial marítim doncs no ho tenia molt clar eh? Eh, per exemple estem parlant de que hi havia el començament del que se'n coneixia com la prima fixa eh, generalment d'un 6% de serveis regulars de navegació que doncs pels patrons de vaixell catalans els eren incomprensibles, perquè aquell patró de vaixell a la vegada era pilot, a la vegada era el que feia el vaixell, estava barrejat en tota la cadena de, de producció del, del vaixell i no, no acabava d'entendre molt bé totes aquestes noves dinàmiques capitalistes. De fet, hi havia també una impossibilitat de fer-se amb, amb uns capitals capaços de fer factible l'adquisició de nous vaixells de vapor que al mateix temps asseguressin la conquesta d'uns determinats mercats. I quan diem determinats mercats són aquells que queden molt lluny de l'origen de producció. Bé, tot plegat fa que realment la, la navegació marítima doncs, sigui bastant minsa en aquest sentit i tirin més cap a lo que és construcció de carreteres i ferrocarrils cap a la península, cap a l'estat cap a l'estat espanyol. Sí que hi havia un, sí que hi havia un, un triangle un triangle econòmic on la navegació marítima tenia una importància per Catalunya, que és el que es coneix com la ruta del Tassai, principalment. Eh? Era un servei triangular entre Espanya, l'estat espanyol, Catalunya, Mar de Plata i Antilles. De Catalunya, dels ports de Catalunya, sortien amb material per a la construcció, vi, aguardent, ametlles, oli, teixits, etc etc. no? tot el que es produïa aquí, que eren venuts a l'Argentina. Allà embarcaven el tassall. El tassall és carn endurida eh? Tasajo, que se'n diu en, en castellà, que anaven descarregant a la ruta cap a les Antilles i sortien de Cuba amb carregament de cotó, sucre, cacau, ferralla i fustes que tornaven un altre cop a l'estat espanyol, a Cádiz o la Corunya i que tot aquest triangle era controlat precisament per burgesos catalans, eh? per burgesia catalana, que feia negocis al voltant d'aquest triangle. Però i ferralla i fustes des de Cuba, per què? Uh, la fusta per, la, per les fustes precioses de tipus tropical que hi havia a, que hi havia a Cuba i ferralla perquè a l'Havana es concentraven era com un, un gran desguàs eh? Eh, i concentrava um, ferro de diversa de diversa provinença, com si diguéssim. Bé, Podríem dir que, d'altra banda, sí que va ajudar a un mínim desenvolupament de, de la indústria naviliera el fet de la febre d'or eh, i les bones perspectives del comerç antillà, que era un excel·lent mercat per als productes catalans, especialment des del 1892, 90, perdó, i que promourà una, una renovació de la flota mercant, és a dir, un, hom començar a comprar vapors estrangers i equipar els vaixells de córrer amb les exigències dels, dels nous temps, cam, cambres frigorífiques, tot plegat. Bueno, tota una inversió bastant, bastant força, forta. Però, clar, aquesta recuperació de lo que era la capacitat naviliera de, de la burgesia catalana va quedar escapçada amb la pèrdua de Cuba al 1898. Bé, doncs ja hem, ja hem eh, parlat, encara que sigui breument, bueno, altres a lo millor diran que ha sigut una mica feixuc, esperem que no sigui, no sigui sigut així, sobre tot el tema de, diguem així, de la, del poder econòmic eh, de la burgesia catalana per al pròxim dia poder parlar més en profunditat, perquè ara ja vull donar oportunitat a que es parli de moviment obrer a la, a la companya, per poder parlar ja de lo que és l'altra gran activitat de la burgesia catalana, que és el crèdit, que és l'activitat mercantil, que té a veure amb els diners, les finances, la banca, la gran banca, els grans capitalistes financers catalans. Amb això tancarem amb el pròxim dia, quan parlem d'això, tancarem tota, tota la part, diguem així, de poder econòmic, l'anàlisi d'aquesta plataforma econòmica, que després ens permetrà entendre més quin va ser el paper social, polític i cultural d'aquesta burgesia eh, en aquest període històric de la restauració borbònica i la impronta que va deixar des del punt de vista nacional i social i, i el que va suposar doncs, això, podríem dir, el paper determinant que ha exercit a la configuració de la història contemporània de Catalunya eh, i de països eh, catalans, que és el que estem intentant veure, tot i que aprofundint més, evidentment, en la, en la perspectiva de moviment obrer. donar tota una vessant eh, sobre el moviment obrer, sobre aquest període, eh, bueno, posant-nos una mica en situació, recordar que el 1881 puja al poder Sagasta, que és el liberal, ja sabeu que havia bipartidisme en aquell moment i s'anaven tornant conservadors i liberals, eh, i bueno, en aquest moment ja eh, gasta, eh, Sagasta dona molta més llibertat a les associacions obreres, que això ja en vam parlar, i a la premsa. Llavors, eh, la restauració eh, vol imitar els règims parlamentaris europeus, però l'estat espanyol, dominat per l'oligarquia agrària i el caciquisme, no van permetre-ho. O sigui que és una mica un quiero no puedo. Eh, penseu que és un moment que cap legislació social no hi ha cap legislació social, no es va promulgar cap fins a principis del segle XX i fins al 1910 no hi va haver cap parlamentari socialista a les Corts. Bueno, el PSOE neix el 1879, però en aquest moment està en la clandestinitat. Que surrealista, no? Pensar en el PSOE en clandestinitat. Ja. <laughs> És una mica així. Sí, en un primer moment... Bueno, el paper del, el paper del PSOE podria ser analitzat més abastament, però bàsicament és que no ens ha donat la gana de parlar del PSOE, però bueno, no. allò molt, molt en profunditat. Sí, bueno, hem trobat molta informació sobre el PSOE, els llibres, però bueno... bueno el tenim que tenen la seva part més obrera en un bueno, principi a veure, després explicar... es van cap a la reforma. No? Clar. Bueno, vam explicar els seus inicis a la taverna i tot això. Sí, quan van parlar sobre la implantació de la primera internacional a l'estat espanyol, sí, ja vam fer referència té la seva importància, però bueno, en aquest moment no en tenia cap. Tampoc val la pena parlar molt. En podrem fer més referències concretes, però és que, clar, realment la seva deriva és tan reformista, i, per no dir una altra cosa, que, bueno, realment no, no val la pena molt. El, el moviment obrer revolucionari estava concentrat en un altre lloc. Sí, i el que estava de moda en aquell moment i el que hagués sortit al Telenotícies no hagués sigut el PSOE, sinó els republicans, que en aquest moment estaven dividits en, en diversos grups. Estaven dividits entre els possibilistes, eh, Emilio Castelar es representava, els federalistes, els progressistes, amb Ruiz, amb Ruiz Zorrilla, els centralistes amb Salmerón i els independents. Vam parlar a l'últim programa Valentí Almirall, us recordeu que és el que va escriure el Memorial de Greuges, eh, i, i bé, o sigui, estem parlant d'època contemporània aquest senyor, eh, aquest senyor al no triomfar les seves tesis i hi ha un cert desencís eh, sobre el catalanisme més d'esquerres i el catalanisme passarà a mans burgeses cap al 1901 eh, amb la creació de lligues regionalistes. Això ja en parlarem més endavant, no? I aquest, aquest fet, el 1901, la lliga regionalista, tot això, eh, és on comença la confusió simplista de que catalanisme i burgesia són el mateix quan en els seus inicis el catalanisme té orígens populars i federalistes, com vam dir apuntant les tesis d'aquest historiador, recordes el nom? Félix Cucurull. Cucurull, exacte. Eh, bé, eh, recordeu també que en aquesta època hi ha molta influència del carlisme, sobretot en sectors rurals, eh, i el 1882, en aquest context, n'és la UGT, en un congrés socialista i obrer. Eh, estem a l'època contemporània a l'Exposició Universal de Barcelona a Montjuïc, amb aquelles senyores amb aquests trajes eh, i aquests barrets <laughs> és aquesta època Eh, L'altra societat obrera important eh, tan important com l'UGT o el PSOE era la Federació Tipogràfica. Importància, jo vam parlar de la importància dels tipògrafs perquè eren dels pocs eh, membres del moviment obrer que sabien llegir i escriure i tenien una mica de cultura eh, i també era molt important la Federació Tipogràfica en aquell moment. O sigui, la majoria de fundadors de l'UGT i el PSOE eren tipògrafs, com per exemple Anselmo Lorenzo que també era tipògraf. Eh, la UGT no aconsegueix imposar-se als ambients obrers de Catalunya, on eh, ja ho explicarem ara que està triomfant l'anarcosindicalisme, eh, tret del Bages i el Garraf, i es tra trasllada a la seva seu a Madrid. Bueno, hem trobat molts documents sobre això, molt... i hi va haver molta controvèrsia, perquè també eh, va haver com un cas de corrupció dintre la UGT, eh, en, en el qual un, un com es diu, tesorer es van portar molts diners d'una caixa de resistència també. Ah. Llavors els anarquistes ho van utilitzar per fer també propaganda. per fer propaganda en contra, sí, no? Sí, sí, clar, va ser una propaganda molt efectiva. Perdó. I, i bé, o sigui, la se'n va anar, també va va haver diversos conflictes laborals ja, ja en aquell moment començaran a pactar amb, com es diu amb, amb la patronal i no, mm. no van ser molt ben vistos i van agafar els bàrtolos i se'n van anar a, a Madrid. En aquell moment, un dels sindicats més forts, que ja també hem parlat, és el sindicat de les tres classes de vapor, eh, però hi ha un gir inesperat perquè amb el fracàs d'una vaga a la fàbrica Vintró de Manresa, també com no dedicada al sector tèxtil, també hi ha un cas de col·laboracionisme fragrant amb la patronal i haver-nos per afiliats. Molt ràpidament, fins que acaba, diso o sigui, acaba dissolta. Eh? eh, el socialisme moderat i més reformista eh, s'agrupa al voltant de les tres classes del vapor, de UGT, del PSOE, i estaven a favor del col·laboracionisme amb, amb la patronal. Eh, per exemple, eh, un dels partits que sorgeix en aquell moment reformista al voltant de tot això, us farà gràcia el nom, és el Partit Socialista Oportun Oportunista. Ah, mira. No sé si el o si estigués ara. Eh, va ser un, un partit polític creat el desembre del 1890 pel setmanari El Obrero i Josep Pàmies com a resposta a eh, d'aquest grup a la ruptura amb el marxisme i dels congressos marxistes en 1888 eh, bueno, o sigui són, trenquen amb la via marxista de, dels socialistes i es fan molt més possibilistes eh, una de les seves frases que van dir, per exemple, tota la gent al voltant d'aquest partit, deia «No somos los que creemos que los dos factores, capital y trabajo, deban vivir en lucha constante y de clase». O sigui, és un trencament total amb totes les tesis de Marx i la lluita de classes. Eh, I, per exemple, fan soci d'honor l'any 1890 el governador civil d'aquell moment. Val? I, bueno, gràcies a Déu no té gaire èxit el partit oportunista, Eh, I bé, aquest és el gran moment esplendorós de l'anarquisme als països catalans, sobretot a Catalunya. Eh, però l'anarquisme es fractura en dos tendències. Ara ho parlarem. Hem dit que arriba al poder Sagastes i Barals i propicia que bueno, legalitza tota una sèrie de, de grups i de publicacions i eh, aquesta situació propicia que es deixin de banda tesis més radicals i lligades a la clandestinitat i a, a tàctiques més agressives com les d'Anselmo Lorenzo eh, desapareix la Federació de Regió Espanyola per manca d'afiliats, que si no recordo malament, Digue'm. la Federació de Regió Espanyola era aquella escisió de la Internacional més anarquista, no? Pot ser? Sí, la... És que em perdo en tantes sigles. La Federació també. Regional Espanyola, digues... No, amb... Federació de Regió Espanyola. Ah, llavors és la Sí, és la que aquesta sí. vacuninista de la Internacional. No, perdó, la Federació Regional Espanyola és la representant oficial de la Primera Internacional a l'estat espanyol i defensa les, tetis, les tesis eh, vacuninistes. O sigui, vale. ells, ells conserven les sigles oficials. La sessió a Madrid té un altre nom, però no, vale. no me'n recordo. Bé, doncs, de totes maneres, eh, per, afili per moltíssims uh -huh. eh, afiliats, bueno, fa molt temps vam, vam llegir un text on deia que també la, la pèrdua d'afiliats va ser per una epidèmia de còlera que va haver a Catalunya que va morir com mosques un munt de treballadors, no? Però a, a part d'això doncs, també va perdre popularitat. Llavors eh, neix la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola. M'agradaria tenir una pissarra per tot això de sigles, com el, ja. el documental aquell de... De Terra Lliure, no? Sí. Que anàvem <laughs> que posant, posant... La, tal... Sí, perquè sí. de veritat et perds una mica. Bueno, neix una altra organització eh, dins de la Regió Espanyola dins de tendència anarcocolectivista. Què és anarcocolectivista? Tenim aquí dos, dos vessants que estaven enfrontades a l'època. Les dues vessants majoritàries eren l'anarcocolectivisme i l'anarcocomunisme. En què es diferència? Doncs l'anarcocolectivisme eh, creu que la retribució de l'obrer eh, es basa en el que guanyés amb el seu esforç i només els béns socials són comuns uh -huh. en una societat anarcocolectivista. I els anarcocomunistes eh, creuen que la retribució es basa en donar a cadascú el que li calia segons les seves necessitats i abolir tot tipus de propietat, de béns comuns i particulars es allò de a cada qual segons sus necessitats sí, i cada uno segons según sus possibilitats. Les, dues les dos fases aquelles establertes pel, pel Marx sobre socialisme i comunisme, en el qual una es basava en el treball i una altra en les necessitats, més o menys, per dir-ho amb aquelles paraules que és una mica trabalengües, eh? Según sus i capacitats... A cada uno segons sus necessitats i a cada uno segons sus possibilitats, ¿no? És que això és la fase del... Bueno, no bueno. perquè quedarem fatal. Sí, vale, ho havíem sí, dit era bé. això, anarcocomunisme. Bé, eh, bueno, no sé si això crearà... Bueno, reforça una mica les tesis que hem parlat sempre sobre anarquisme i comunisme. Els obrers catalans industrials preferien l'anarcocolectivisme i els camperols andalusos, que vivien encara una societat feudal, preferien l'anarcocomunisme. Eh, bé, tots els camperols andalusos que, que preferien l'anarcocomunisme, les tesis més radicals, recordeu el que vam explicar de la mano negra. Eh, el govern s'inventa un, un grup terrorista anomenat la mano negra, que suposadament està formada per camperols andalusos anarquistes, i pues, doncs, fan una... Bueno, maten molts camperols amb aquesta excusa. La, recordeu que la mano negra és una cosa molt ridícula, que sempre es troba a la Guàrdia Civil proves a sota de pedres. Una de les proves és una llista, una relació de, de tots els que formen part de Mano Negra. Afiliados de Mano Negra, dos puntos. Tal, tal, tal. Té gràcia perquè ningú d'aquests camperols andalusos a l'època sabia llegir. Sabia llegir, ja. Però bueno... Mm, eh, bé, la federació aquesta de treballadors de la regió espanyola és anarco-col·lectivista. I bé, també és el moment en el que eh, apareixen eh, la presència apareix de dones en la lluita obrera, no? Eh, L'anarcocolectivisme, que és el majoritari, suposa un avenç pel que fa a la presència de dones en la lluita obrera i en la cultura. Eh, el 1883 hi ha un important judici contra 16 teixidores del poble del Carme, que està a prop d'Igualada. Uh mhm. -huh. eh, són condemnades a dos mesos i un dia per atentado a la llibertat i el trabajo, per una mobilització que van fer. Una vaga. Sí. -huh. Mm. Eh, el 1886, bueno, i passa això, no? Té una repercussió molt gran, però les dones compleixen la condena i surten. El 1886, al certamen socialista de Reus, eh, fa un, un premi eh, feminista, de textos feministes, on el premi és una foto de les 16 dones el dia que van sortir de la presó. O sigui, és molt famós això. Uh mhm. -huh. I és, és graciós. Clar, en aquella època una foto era bastant important. Eh, es creen seccions de dones anarcocolectivistes que posaven en marxa ensenyament de les obreres els diumenges al matí, això fa gràcia, a casa de la que en sapigués més. I puntó eh, està bé, no? Mm. I algunes dones eh, destacades eren Teresa Claramunt, eh, Gertrudis Fau i la Federació López Montenegro. Hem mirat una mica la vida de, de Teresa Claramunt, una de les més destaca, destacades. Va ser una lluitadora tota la vida. Eh, era una treballadora del, te del tèxtil de Sabadell, eh, molt polititzada, eh, anarquista, eh, que va participar a la vaga de les set setmanes en 1883 en les que es reivindicava la jornada de 8 hores. Eh, va ser una de les fundadores d'aquesta primera secció vària de, treballador, de treballadores anarcocolectivistes a Sabadell amb, amb altres dones i va ser, bueno, va ser detinguda diverses vegades després de les bombes de Liceu en el procés de Montjuïc. Va ser desterrada a Anglaterra fins al 1898 va fundar la revista El, Produ El Productor i va participar activament en moltes reivindicacions de principis del segle XX sobre les 8 hores. Va participar a la tramuntana Revista Blanca i va dirigir el diari El Rebelde. És una espècie de passionària de l'època. Però, déu nhi aquesta dona no va parar de lluitar, va viure 70 anys, i fins al final, o sigui... Ja n'hi ha, ja n'hi ha, sí, de gent sí. així tan lluitadora. Hi ha una frase que deia, els que lluiten, no sé, un any estan molt bé, bueno, i començava a dir èpoques, no? Els que lluiten tota la vida, aquests són dels nostres. Doncs pues aquesta tota la vida. És dels nostres. I a més, pobra, l'anaven eh, empresonant sempre que passava alguna cosa, amb les bombes de Liceu, en procés de Montjuïc, eh, per unes vagues del Matai que hi va haver, per la setmana tràgica també la van detenir eh, bueno, es va fer de la CNT quan es va fundar, aquí encara no hem arribat, i bé, doncs, fins al 1923, bueno, la pobra li van pagar una pallissa molt forta a comissaria i va estar malalta tota la vida a causa d'això, i ell va tenir una sèrie de paràlisis i al final, doncs el 1931 va morir. Imagineu, eh? Des del 1862 fins al 31. déu nhi tres a Claramunt. A més a més, també feia obres de teatre, també la detenien <laughs> després de les obres de teatre. Eh, va fer una obra que es deia El mundo que muere i El mundo que nace. Recordeu que en aquella època encara l'oci dels obrers era el teatre, les corals i, i les publicacions. Mm -hmm. oh. i bé, eh, ja veieu que és un, que hem al principi un moment on moltes organitzacions i moltes dinàmiques moren, altres neixen, eh, és una mica el preludi de tot el que serà el, el clímax <laughs> d'aquesta història del moviment obrer potser cap als anys 30 i tot el que és la guerra civil o sigui, aquí se senten una mica les bases del que serà veiem gent, gent molt farta treballadors molt farts de tot el que s'ha estat fent en tot aquest mm, llarg i obscur període de la restauració després de la Primera República i, i bé, flore, eh, floreix l'anarcosindicalisme a eh, tot, és, tot el que és Catalunya i països catalans eh, fins a la fundació de la CNT. doncs bé, hem dit que era un moment de flore... Eh, eh, floreixement. Floreixement, gràcies. Eh, de l'anarcocolectivisme, però també va haver moltes crisis internes. Eh, la repressió contra la mano negra, encara que fos fictícia, debilita molt l'associació la, d'aquest moment, FTRE, li direm, perquè és un lliu de sigles, mm. i aquesta organització evoluciona en els pactes d'unió i solidaritat, que són uns pactes que en aquell moment eh, és un tipus d'associacions que es fan per la lluita de les 8 hores i la participació a l'1 de maig. Eh, també és un moment de crisi en tot el món rural perquè és el, on els pagesos estan afectats per la filoxera. Eh, explicarem una mica tot això de filoxera perquè és bastant interessant eh, durant el segle XIX, l'agricultura catalana va continuar el procés d'especialització iniciat en el segle anterior i una d'aquestes especialitzacions era la viticultura. A mitjans de segle, el, el progrés en la fabricació i exportació de vins i aiguardents va fer que el cultiu de vinya s'extengués molt. Aquest avenç es va veure potenciat quan, sobretot, als anys 60, les vinyes franceses van començar a patir la plaga de la filoxera, que era un insecte procedent d'Amèrica que atacava les arrels dels ceps i provocava la mort dels ceps. Llavors, la producció vinícola a França va disminuir i les exportacions catalanes van començar a créixer. A comarques com el Penedès, el Priorat o el Vallès i d'altres Eh, la vinya va ocupar tots els racons. Era aquella època que qualsevol pasterre, encara que no fos bo, hi posaven vinya perquè era or en aquell moment. Uh -huh. Fins i tot en terres poc productives. És quan anem per aquestes comarques amb, amb el cotxe, el tren, el que sigui, que veiem aquestes pedres no? que, que formen en, en llocs, en muntanyes i a tot arreu, no? -hmm. aquestes pedres que sí. fan, fan Com vinyes. un mur, no? Sí, sí, abandonades de fa 100 anys. Doncs és aquesta època on es feia vinya a qualsevol lloc. Eh, les advertències de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre eh, que era la preocupació propietaris agraris, deien que calia preveure l'arribada de la filoxera a Catalunya. Eh, però, malgrat el que, eh, les seves advertències, no van poder evitar els estralls causats quan va arribar aquí. Per aquest insecte, els ceps catalans, a partir del 1879, van començar a morir i de molt, després de moltes recerques, la solució es va trobar en la replantació de les vinyes amb peus americans. Peus és la planta de la vinya. Eh, clar, els ceps americans eren immuns a la plaga i eh, es creuaven amb les espècies tradicionals del país. Eh, llavors, clar, la filoxera va arruïnar molts productors eh, si no, a més d'això, també va evidenciar els problemes jurídics vinculats a la rebassa morta, que era el contracte habitual de la vinya, o sigui, donaven una terra a vinya i fins que es morís la vinya. Però què feien els viticultors? Doncs agafaven una branca de la vinya, o sigui, de la planta, una branca la plantaven al terra i llavors quan moria, perquè no sé si, si sabeu que la planta de la vinya o sigui, treu el raïm i després es mor, o alguna mm. així, mhm. no sóc experta, no? Però llavors tenen un sistema que agafant una branca i plantant-la al terra, o sigui, mor la planta i viu l'altra. O sigui, és un esqueix. Sí. Agafen un esqueix, llavors era de la mateixa planta sí. i mai arribava a morir. Mai I d'aquesta eh, manera, perdó, no s'acabava uh, mai el justificaven que podien seguir funcionant com a arrendataris d'aquells terrenys amb l'antic contracte de lloguer. Només quan es morien tots els ceps, -huh. és quan realment perdien el lloguer. Clar, i llavors és el que va passar amb la filoxera i els propietaris es van fregar les mans i van dir, per fin. I, i clar, eh, van, els propietaris van considerar els contractes extingits, eh, cosa que va provocar una llarga lluita dels pagesos que es qüestionaven la propietat de la vinya i van haver moltes mm, mobilitzacions, eh, va baixar molt el preu d'aquest producte va arruïnar els productors catalans i va repercutir en la indústria catalana també perquè, clar, el consum de pagès, de gent que vivia a pagès, va disminuir molt. No? Tota aquesta pagesia, tots aquests productors que es dedicaven a vinya, doncs ja no podien anar a la ciutat a comprar res perquè no tenien ni un duro bàsicament. Ja, llavors, un, un, una crisi en aquest sector doncs, s'encadena. És com quan sí. ara tancen una fàbrica que parlen dels jocs de treball directe, però dels indirectes, és a dir, de que depenen d'aquells sous, no? Clar. Imaginem que ara tanquessin la SEAT a Martorell. Estic sí, segur que... <laughs> per això. Sí. Estic segur que Martorell doncs, patiria també una crisi molt forta d'altres sectors que no tindrien a veure directament amb l'automòbil, amb, amb no? Parlem hipermercats, tendes de roba, etc etc. Clar. I bé, també és un moment molt important perquè és quan apareix mm, la jornada reivindicativa del primer de maig, eh, la història del primer de maig, per qui no se la sàpiga, eh, és que el 4 de maig de 1886, en una manifestació a Chicago per les 8 hores, eh, va explotar una bomba que va matar alguns policies i també alguns obrers. Per aquest motiu van agafar quatre cabezes de turco, van penjar quatre obrers o quatre anarquistes que van passar a la història del moviment obrer com els màrtirs de Chicago. Eh, el nom d'aquests obrers era Albert Parsons, George Engel, mira quina casualitat. Que no Engel? <laughs> No, no van penjar Engel. August Spies i Adolf Fischer. Eh, anys més tard es va, es va conèixer la, la identitat d'autor de l'atemptat, que es tractava d'un anarquista alemany sense connexió amb els dirigents condemnats a mort. Eh, ja no va donar la cara, no? No, en aquest moment no. No va dir, eh, no que cregués, fui jo. Era anarquista, deia, no? Eh, bé. I quan es va saber que va ser aquest home, després d'una llarga revisió del procés de Chicago, eh, es va descobrir les irregularitats i els que eren a la presó van ser alliberats. I els quatre executats rehabilitats públicament. No sé què vol dir això de rehabilitats públicament. Perquè... una rehabilitació administrativa, és a dir, que després se'ls hi, se hi treu del seu expedient vital, eh, o com si diguéssim eh, allò dels papers que hi constes a l'administració que haguessin comès un, un delicte. Sí, però bueno... Tot el tema de les rehabilitacions també ha sorgit eh, arran del tema de la memòria històrica aquí, de les lleis de memòria històrica, per rehabilitar víctimes dels processos il·legals franquistes. Clar. Però bueno, la vida... És una reparació posteriori. La vida no la poden tornar, però bueno. No, és una reparació als familiars, però de caire administratiu, on t'arriba una carta i l'Estat diu que no tens comptes bandeix amb ell si... i que havia comès un error judicial, jo què sé, diguem així. Mm -hmm. I eh, bé, doncs a partir de D'aquest fet, el Congrés Obrer Internacional de París s'acorda celebrar una jornada reivindicativa per les 8 hores, bueno, encara que això va passar el 4 de maig, doncs el 1 de maig, eh, i el 1890 és el primer de maig oficial a Catalunya, tot i que a Sant Martí a Provençals ja celebrava. Bueno, hi ha un munt d'informacions sobre que es van il·legalitzar totes les manifestacions de l'1 de maig, altercats, inclús morts, eh, moltes desavenences de partits, perquè bueno, la UGT i altres grups reformistes volien celebrar-ho enviant un comunicat simplement o fent una una concentració i els altres pues, doncs, feien manifestacions més, més violentes. Uh mhm. -huh. Bé, doncs, bueno, tot el que volia explicar s'acaba una mica aquí perquè avui no tenim molt temps. Bueno, tenim textos de l'època i altres informacions, no sé si vols fer una mica, comentar una mica, fer una mica de debat de tot el que representa aquest període de, no sé, eh, tu que ets expert el tema, perquè... Ui, gràcies per dir-me esper <laughs> el tema anarquisme, per, perquè creix tant en aquest moment l'anarco... Per exemple, la pregunta seria per què en aquest moment creix tant l'anarcosindicalisme i altres tesis més reformistes no, no guanyen adeptes en, en crec... aquell moment. A veure, jo crec que en un moment donat sí, hi ha diverses explicacions. La primera seria, precisament, um, en un moment en què la burgesia s'està desenvolupant, està agafant un, un, un, un poder polític basat en una explotació brutal de la mà d'obra, és a dir, no ens, si la primera part ha sigut alguna mena un cant a, a les fites que va aconseguint en els camps de la industrialització i del desenvolupament lligat a ell, tant marítim, de transports, d'altres indústries que, que, que hem posat a la B de, de la burgesia, Ah, evidentment el capitalisme com a, com a moda de producció es basa en l'explotació dels treballadors i les treballadores i en aquesta època jo crec que tothom té al cap la, la gran explotació, la dura explotació que se'n feia de la mà d'obra. Llavors, en un moment donat on això, on, on es feien sumes, eh, fortunes fabuloses, no? on eh, l'obrer que venia del camp veia com eh, el burger s'enriquia a costa del seu treball a la màquina de 15 a 16 hores de treball, jornades llarguíssimes, infrahumanes, mentre eh, al seu voltant veia com la tècnica li tindria que permetre viure en unes millors condicions, és a dir, com és que eh, havent llum al carrer, als carrers del centre de la ciutat on vivia la pròpia burgesia, és a dir, quan diem una il·luminació, hem parlat del tema de l'energia elèctrica i la il·luminació a les ciutats, evidentment no s'il·luminaven els arrabals obrers, s'il·luminava el centre, eh, Passeig de Gràcia, on estaven les cases dels burgesos. El burgès tenia llum elèctrica, per què l'obrer no tenia llum elèctrica? Per què no tenia clavegaram? Per què no tenia accés a les noves medicines, als nous uns avenços químics com podia ser el sabó, totes aquestes coses que ell anava a la fàbrica a produir pel burgès... Per altres, no? Per altres, doncs eh, feien que el, el reformisme de, de les organitzacions, d'unes altres organitzacions que tenien com a referent els propis obrers, però que al final acabaven arribant a uns pactes, doncs no, no, no poguessin d'alguna forma recollir tot aquell malestar tan puxant, eh, no? aquella lluita de classes tan forta que s'estava donant en aquell moment. L'anarquisme l'anarquisme sí que donava una resposta molt primària, políticament parlant molt primària, que això seria una de les, de les seves debilitats resultats a llarg plaç, a molt llarg plaç estem parlant, eh? ja, ja ens situem en ple segle XX, és una de les seves debilitats, la falta de capacitat política. Però en aquell moment en el qual no hi ha unes classes mitges molt desenvolupades, on la petita burgesia és dèbil i, i on l'enfrontament entre el patró i l'obrer és molt clar, és un, un enfrontament clàssic, les tesis d'acció directa de l'anarquisme, jo crec que arriben molt més aquell obrer andalús que arriba a la fàbrica, que no sap llegir ni escriure i que es veu una explotació brutal en el que, en el que havia sigut la seva seva situació anterior. No sé, per mi apunta a aquests dos fets, no? aquests, en aquests dos sentits. No sé quin, sí, sembla quina seria tenim... la teva opinió. Bueno, sembla que tenim una trucada, no sé si, si és pel programa o no. Eh, potser volen opinar sobre el tema. Sí. Volen entrar en antena? Sí, sí. Nos oyes? Hola, hola, saludos. Ah, vale. Hola. entonces això, que, que si volías fer encara que fuese un breu ya este estem vale. al programa, pero bueno, ens estabas explicando explicant que Sí, estaba escuchando a vosotros y leyendo un libro que se llama de Eduardo Gardeano Las venas abiertas de Norteamérica, ¿no? Y ya más o menos con los precios del café y de la banana, ya en los años 30 y 29 pasaba lo mismo, ¿no? Y ahora más o menos podemos mirar que hay una, ¿cómo te decía, un relacionismo del miedo, más o menos, porque claro, ahora antes era la burguesía, ahora es el capitalismo, ¿no? Y toda la Europa pues ha puesto la crisis, ¿no? Pero no sueltan los dineros que se han llevado de la producción de los que han estado explotando, ¿no? Y, claro, volvemos a lo mismo, el miedo, el temor, el paro, pero bueno, pues, la gente hay que concienciarse y decir, bueno, mientras nosotros hemos estado trabajando, pues otra vez está derrochando, ¿no? El dinero que tenéis por ahí, en, los países, en los paraísos fiscales incontrolables, o devolverlo y ¿eh? la crisis no será tan grave, ¿no? Digo. Sí, no, sí, sí, ai, perdó, que està molt alt. Sí, no, el que, el que jo crec que s'arriba a pensar és que ara estem en una crisi i no tenim, o sigui, com si faltessin coses, quan en realitat l'únic que hi ha és una, una, una crisi de beneficis per a ells, és a dir, han deixat de guanyar tant com, com volien seguir guanyant. Bé, Yo a veces te diría que tampoco, ¿no? Porque la crisis también, como se ha ido durante siglos fomentando el eh, progreso tecnológico para que no fuésemos tan esclavos, ¿no? Ahora lo único que pasa en una, en una obra constructora hay una máquina excavadora que a lo mejor sustituye a 15 trabajadores, ¿no? Entonces, claro, ya pagan menos salarios. Lo que había que pedir es un subsidio universal para que hubiese el derecho a las primeras necesidades. Y esta gente, pues le falta al principio que le falta a todos los administradores públicos la sensibilidad de humanización porque lo que no puede ser es que medio mundo muriéndose de hambre mientras ellos derrochando a lo mejor millones y millones en un avión. Si una, si una máquina hace el trabajo de 10 trabajadores, mucho mejor. Así no tendremos que trabajar 8 horas, trabajemos 10 con el mismo sueldo. Exacto, Però... treballar dos amb el a través de un show de mecanismos de redistribución de riqueza como el que deia el company, un subsidio universal. D'això se'n parlava de la, la renda es es un, un tema bastante interesante y a ver si un día podemos entrar yo yo ho tu molda tallarta que es que ya han pasado ja ens hem passat un minut de, de programa. No Et convido que d'aquí a 15 dies, si, si vols trucar, tornar, tornar a trucar-nos amb, amb més temps i, i poder sentir la teva opinió, no? Vale, És Es que pensava sí. que estava, no estava en directe. sí, és que és cada 15 dies. Ja sé que ara està una mica liat. A més, ja hem explicat al principi el que pas, va passar la setmana, setmana anterior i, bueno, és així. Doncs ho dic, moltes gràcies per trucar eh, i per, per escoltar-nos. Vinga, salut. Doncs això, em sap greu haver, haver tallat així aquest oient, però és que ja se'ns ha acabat justament el bueno, programa. Bueno, ha fet la seva petita aportació. Exacte, que agraïm com moltíssim. Com nosaltres, que també és una petita aportació en tot eh, aquest flux d'idees que és la ràdio. Eh, ja sabeu que això és Ràdio Contrabanda, 91.4, i que ens veurem d'aquí 15 dies. Molt bé, d'aquí 15 dies, recordeu, eh, la setmana que ve repetició d'aquest programa. Fins aquí 15 dies no, no tornem en directe. Moltes gràcies, salut a tots i a totes, seguiu escoltant aquesta, la vostra ràdio. Salut!